kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha amakuru baho umuherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze turasubiye kubaha ikaze tunabaha mwiriwe ni kuri radiyo isanganiro ni wa mwanya radiyo isanganiro yabahaye kugira mwakure mwamaze kubyumva mutubwire ibyabereye aho muherereye ku mitumba mu makaritiye mu mazone mu makomine no mu ntara bimwe akaba ari byo tutashoboye kumenya ibindi mukagira muti ibi naho byashikirijwe uku hari aho abamenyesha amakuru batashitse nk'uko mwabyumvise ni nk'aho mutubera amaso mukatubera amatwi aho muba muherereye kazi rero ni rwanyu mu bw'ibyuma muza kwakirwa na ah, Elia Kadogo kuri mikoro naho muza kuyagana jewe obe niyo nkuru turabahaye ikaze tukongera kandi tukibukanya zimwe mu ngingo ngenderwa ko za kino kiganiro aho mwibuka ko tubasaba gufata umwanya muto muri ko murashikiriza iki canke kiriya aho ni mu ntumbero y'uko twasangira ijambo turi benshi kuko ni benshi baba bariko barakura ikindi dusabwa ni ukudacyoza cyangwa kuvuga nabi umuntu cyangwa urwego kanaka umuntu ashikirize ico azi adahengamye cyangwa adacyoje umuntu n'umwe cyangwa ugwego kanaka ikindi kandi dusaba ni abahamagara bavuga ko bativuga amazina bavuga kuko uri kurashikiriza ukuri ntacyo uba ko uratinya tukaba dusaba yuko abadashobora gushikiriza amazina yabo batoheza nabo ngo bakure ariko hanyine tukabasaba ko mwohamagara mukidondora mugashikiriza icyumviro mu midegembyo twongeye kubaha ikaze barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusubya nuko ikaba ingingo yabo bayubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi abduha isanganiro hari umuntu wese ku muntu wa ro alo amahoro neza nitwa ndayizigamiye beda ariko sinjye ku mutumba ndi ni ndayizigamiye ku mutumba butazi komine ndavi ndayizigamiye beda Eh. Mm, beda w'imwaro ariko ukaba uhagaze bujumbura eh. eh, naho havugwa amaki ubushakashiriza yahe makuru ikibazo twe twari dufite twashaka yuko leta yoduha amase kuko tubona umenya igihe kizohava kirenga kubera twahora tuyaronka hakiri kare mm, beda ah. ni ukuvuga yuko amakuru uri kuradushikiriza nayashingiye ku bijyanye n'amase Eh, uba uraherutse aha iwanyu ku mutumba aho iwanyu mwaro oya simperutseyo hmm. none ayo makuru eh. yavuga wishimikije iki hmm, beda aturuka mwaro ariko akaba ari bujumbura we ariko avuga ibijyanye n'amase ariko yabanza akamenya neza uko byifasha ari iwabo ku mutumba halo amahoro mwiriwe neza ni amahoro hmm, tuvugana nande na Selemani Selemani na Mahoro na Mahoro Selemani yaherereye hehe mu ntara ya Cibitoke havugwa make havugwa je ngo nje gushikiriza ku kibazo cy'abarundi bose ngira washikiriza ici wawe gusa kumbure naho ushobora gushitsa kubona n'amaso yiwawe kubera abarundi eh. ntiwo bavugira bose ntuzi ngene bimeze eh, urumva mm. ni ikibazo gituhanze twese mhm. cy'aya mahera baheruka gukura basubirije eh, urumva rero bari koragira baca bayakata amahera arenze ukurenza ushatse kuvuga gute kubera hariho ibice banki nkuru yashikiriza eh, hariho n'ibihumbi icumi baragukata ibihumbi bitatu aho ni hehe mu ntera y'ibitoki hehe neza na neza ariko ngira mwarumvise ibice banki nkuru yashikirije reka eh, eh, nabyo twumvise mm, muzoze murumva amakuru seremani eh, kubera barabishikirije barashikiriza ikiringo ntarengwa barashikiriza ibice by'abantu bazoba bagifise manoti bazoheza bagakatwa iyo bayatebanye kuko urumva ni akama waraheze iminsi itari mike none ku bihumbi icumi bakatanga mm, reka kumbure tuzabanira tubaronderera banki nkuru y'igihugu aba ariyo ibibasigurira murakoze ikiganiro ni ayiwanyu havugwa make wundi ku murongo alo mahoro mahoro neza ni gute no amahoro tuvugana nande mm, ni sawa tuvugana nande vugana neza na neza na wa munywanyi wanyu nawe tuwundi ni bikira wose kandi batabira kudiyo muri komini mutumbi ntara ya kaza mm, kudiyo kudiyo ndi ngaha mu bibara mm, na amahoro kandi turashima mu bibara n'amahoro yego amakuru twe dufise ni umuntu yitabye imana kandi ibyo ntibinanda aba ariko uba tuza abanywanyi batuvuga gahaze ingorane akaba gahaze byaba ibigenda neza byose munabishikiriza apfuye apfa amatongo yose yarayamaze apfira muri hopitali karuzi kabo kugera ubu ngo kugira ahambwe abo bantu ngo bamuguriye amatongo mhm. nawe wumva ukuntu urwo rubanza rwocibwa mhm. ngo nibo badohera ngo bajye ku matongo iwabo ngo batange amafaranga yo kumuhambisha mhm. ibyo byashyikirijwe nande baca ibyo nyine nibyo ni ibintu bisabwa mbere arejo arejo nyine bazoza ku matongo iwabo kugira ngo baze ngo bamuhambishe ugaca twibaza rero none ubu umuntu umuntu yagurishije agatongo uwakamuguriye niwe azoheza afashe mu kumuhamba eh abo abo bamuguriye mhm. ngo nibo bazomuhambisha batanga amafaranga yo kumuhambira mhm. serema eh, nako Oscar eh ivyo ngira sinzi ni yaba yavuye he eh yaba yavuye he iyo ngingo ndetse n'ahantu yaduturuka mhm. urumva rero ni kubanza ugacukuruka ukamenya neza imvo n'imvano y'inkuru reka kuwa mbere inkoko niyo ngoma genda uguhe inyinshi ukuntu biba bipanze bintu we wumva umuntu yoba ashaka kugurisha mm, reka tubanze tureke gufata ko ari byo kuko utarabaza bose utaramenya neza ingene bimeze kuko mhm. harabaye ibintu byo kuvuga ati aterere kugira ngo uwo muntu guterera byari eh, bisanzwe mu kibano ariko nta tegeko riba rigiyeho iyo ngingo rero mhm. ndoguhe inyinshi ku munsi wa mbere mhm. murakoze ijoro ryiza aho muri komine mutumba arakoze yari ntibigira Oscar ubundi ku murongo halo mwiriwe mwiriwe ndicyaje mu gisuru jack yego ni amahoro mu gisuru eee eh, ni sawa turashima eee eh. ewe aha yuko botwongera iminsi mikeya reka abakiyafise ni benshi nk'ubu ini wacu no gusuma ntibayakira aho ushatse tomora tugira nko mu isoko ntibayadutorera si zigituma ushatse kuvuga ry'amafaranga Ego. Jacques. Aho hatangiwe ikiringo c'amezi angahe kugira ayo manoti muyikure ko vyagenze gute? Kweri kimurindira umunota wa nyuma. Birasiko umuntu akibagira kwere hama. Urumva nta nta nta nta nta gushaka kunyina uwo wabishizemo. E, ewe. Mhm. Kashaka dusabe kandi ajya amahera y'igihumbi barayinera gusa. Yo yo ati katarimwo. Arafitana yashatse sinzi ko bodusohora yandi mashasha. Uti n'igihumbi bazogihindure. yego ababijejwe bariko barakumva kuko mwene iwacu mu mitumba abanyagihugu barayinebagutse ah, ngo abayiki ngo arashatse ngo kubera burya bushaje usanga bwarapuyeko <laughs> ngira bayafashwe nabi eee muzo hmm. yifate neza inoti uzobona ko idasaza uko nyene urakoze ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki ubundi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande muvuga muvugana n'umunywanyi w'isanganiro bugingo jean bosco ari ngaha kumutakura kujya gatatu jean bosco nde bugingo bugingo na mahoro na mahoro neza ni kumutakura n'amahoro basha turashima kweri hmm. mwashobora muve hafi iyo radiyo cyangwa urwamo kugira ngo mushobore gushikiriza icimiro cyane yego namaze kuyitwa ruhande murakoze duga ku ijambo ah, nagomba gushikiriza ikibazo cyane ngomba kukirabisha muri makeje ngahe bujumbura ariko si ikibazo ni umwanya mudushikiriza inkuru aha reka ndabashikiriza inkuru ngahe bujumbura muri make mhm. mugorongera nta mvuga inkuru iri ruguru gatumba aho bita mu musinga ariko dusaba ko ubu neza canke uherukayo canke atari vyo wabwiwe navuye itariki cumi na zibiri ndayizi neza cane cumi na zibiri no kuvuga ugomba kwezi kwezi uvuye uku kwa gatandatu <laughs> tugeze mu kumunani zokwindwi ndabesha ni ukuvuga ko hasigaye iminsi mikaze bakwiye ukwezi uvuyeyo bishobore kuba byaranahindutse ibyo wabwira ubwamushikiriza abantu birahinduka n'ubunguma amaza barabivuga mhm. aho hari abakobwa bihaye ibintu mhm. kugira ibintu eh, ni ukuvuga jean bosco ah. twabasabye ko mushikiriza ibintu byose mushikiriza bibe mu rufasoni ni mu rufasane eh. n'ubundi ndi kumvuga ibintu bihariya mhm. tuvuga ngo ngo ni ikinyoma ngo ni iki ndi kumvuga mhm. ibintu bihariya eh, ukoresha imvugo ibereye yego cyane mhm. abakobwa bihaye gutamba mu kabari bari gusa kabisa ah? aho ni hehe uri kuravuga ni kiremba ni kumena kiremba ku mutumba mufeyi eh, kiremba ya bururi ngozi ngozi ya ngozi yego bihaye gutamba bari gusa kabisa ibyo warabyiboneye n'amaso yawe n'amaso y'iwanje mhm. mu banyagihugu abana be ko barabarorera mhm. aho ni ukuvuga haba habaye iki ibyo uri kurashikiriza n'akabare ngo ni ibintu bita ngo ni amakwangaru ngo ni amakwangaru ubona ko babyihita mhm. kwangwaru ni iki none ndabizi ko ariko babivuga eh, eh, ni ukuvuga aho uba uri hariho abajejwe intwaro baho mwarabibashikirije cyangwa nabo barabibona na shefu de zone yaraje kubiraba yemwe yabisize uko nyene nta nico yabishikije ko mm. byumvikana rero ubona umuti wo buyuhe umuti nyene uko intwaro zohaguruka nyene zikagwanya ivyo bintu kubera biriko bitanga ishusho mbi mu ikomine no mu no mu karere k'abana ababikora abana babaraba mm. hirya y'izo usanga byatandukiriye n'ubundi burere bwose mm-hmm. iyindi nkuru iyindi nkuru ndayirabisha kuri senarede oya oh, Eh, ni si umwanya alo bosco eh, icyo cyumviro cy'iwawe uzoca ugishyikiriza ku munsi wa gatanu mu mwanya w'ikiganiro gira ucucikirije eh. mm, murakoze ijoro ryiza ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki hari uwundi ari ku murongo Egome. Amwiriwe. Amazu bwa muntara. Allo. Muntara mwako. Allo. Yego ndabona ari kwitaranda. Yego niho tuvugana nande? Fabrice yeni mwaro. Inde? Fabrice mwaro. Fabrice imwaro. Kuvuga imwaro muyihe commune? Dava. Dava. Niwe usikiriza. Mhm. iyo by'amata nyine mu ntara uwo murongo wawe ntiwifashe neza fabrice amakuru ye musame mhm. mu bucamanza bafite mhm. ikosa basandikiye urubanza mu gahaza mhm. fabrice imdava muri mu ntara ya mwaro umurongo w'ubuntu wifashe neza kumbura araza gusubira kwakura twakira uwundi alo mwiriwe Mm, tuvugana nande yewe ni ukuri umuntu ntasimwe kwivuga izina mm. alo twabasabye ko muza murashikiriza amazina ikiganiro mhm. ni iwanyu havugwa amaki twasabye mwese abakura mu idondore kuko uri kurashikiriza ukuri ntiyinyegeza havuga amaki twakira uwundi ku murongo alo mwiriwe umuntu wo mu kayanza ninde ariko none ntavuze ntumvise mhm. tongere tubibutse abariko murakura mwese musabwa yuko mwidondora mugashikiriza amazina mugashikiriza naho muherereye kuko twasanze hari abayikinyegeza inyuma y'amazina kugira baheze ntibashikirize ibintu batoje neza kino kiganiro naco nkuko mwavyumvise mudushikiriza ibintu muzi neza ibibera aho muherereye inkuru atari urukurukuru iwanyu havugwa amaki hari undi ku murongo alo mwiriwe alo mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande mugisha muri komine mutumba intara ya karusi mugisha muri mutumba yego mm, aho nibigira osikari muramutse ndamuzi cyane n'ibita kudiyo mhm. eh. duka ku ijambo urabona twebwe no kweri ibijyanye na esanse twe agatoro katugora rwose umusanzu murafite sitasiyo muri mutumba mujya kukigura he muri buhiga ni kuri metero bingahe ariyo metero bishyika kuri mirongo ibiri n'ibindi twese twasaba yuko nk'abo batandaza esase y'amagenda yuko budukorera igiciro kubera n'abipfagiza usanga kubera ko usaba iy'amagenda kandi iyo iti bitemewe n'amategeko ahubwo mwokwiga ingene amasitasiyo yobegera aho muherereye ahubwo ntibuhiga baratwibagiye nta n'ako bakituzanira kweri hmm. ubu nyine dutaka kuri nk'igitega nta handi hantu tukura murinda kujabuka mu yindi nta hmm. mugisha ati twakorohereza tukaronka igitoro ubundi ku murongo aloha mwiriwe mwiriwe reka ndagivuge aha jewe ndi umuntu nitwa ntunzwe n'imana soforiyano wo mu kayanza mhm. ntunzwe n'imana umugusafuriya tuga ku ijambo njyewe n'ukuri ntabwo mbasabe n'ukuri ubutungane bw'ubu n'ukuri bumeze ukuntu yumviriza ntunzwe n'imana ntunzwemo n'imana alo yego ndiko ndakubwira uvuze ngo ubutungane bwose ni ukuvuga hari abo uba urengeye akarimbi nimba hari aho uba wararenganijwe hamwe aho ni ukuvuga yuko si igihugu cyose niba wararenganijwe ahanaka ku rwego runaka ntabwo uba waragiye mu rundi ni ukuvuga rero nyine twababwira yuko mutuvugira muri rusange umwe wese avuge kimwe azi gusa ubwo twebwe n'ukuri twararenganijwe mu kayanza mhm. kandi ukuri twakwerekanye n'ukuri abakuru bakwirindagiza bakubona mhm. ubwo ni ukuri tukabona neza ko bakurenze bakubona n'ukuri kuko baragaragaye neza n'imana ni ukuvuga amategeko yarabitegekanije iyo ubona ku rwego kanaka urenganijwe uraheze ugasaba ku rwego rukurikira nimba ubona kuri senta imwe uto itakiriye cyangwa itaruciye uko wagwifuza uraheze ugaca kuri iyi ikurikira tujye reka tuzagende turabe n'uko urukundo rugendaho murakoze hmm. ikiganiro aho iwanyu havugwa make undi ku murongo hmm. mwiriwe neza ndi ari muyinga muri komine buhinyurya ari yego nagira mbate icyo kibazo cya titonoti bakuye kabisa mwotuvugira mu bushikiranganzi bakayongera ku ikindi kubera ajyamahera ni mwese ntasohera ari yego nk'ubu icyatumye utayahindutsa muri aya mezi bari batanze n'igiki akabisa ah, kubera twatumenyereye bayongera ku yindi minsi kubera ko urindira ko bongera ku iminsi kubera iki urindira ko bongera ku iminsi wenda urumva abanyagihugu baragoye ubu nko mu mwari mwahamagaye hagisigaye umunsi ariko urumva ibikiringo caraheze eh, n'ubundi bamwe mukiyafise nta kundi batayongeye ko nyine duhombye yego hmm. murakoze murakoze ijoro ryiza aho umuyinga ubundi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza eh, ni jewe umuntu nashimye kwivuga izina mhm, ikiganiro aho iwanyu havugwa make tubibutsa kandi ko abatabyumvise mu ntango ko musabwa kuza murashikiriza mu idondoro wanyu ubundi ku murongo mwiriwe eh, tuvugana nande tuvugana na hakizimana ari turubanda muri komine bugina mu ntara y'amakamba hakizimana eh. muduga ku ijambo ikintu nashaka gushikiriza mhm. twebwe uko rubanda twarigeze gufata turubaka ibitaro mwubatse iki nyakubahwa leta igiye arafata araza kutugurura iki mwari mwubatse eh? iki mwubatse twubatse amavuriro mhm. eh, amavuriro agiye kuzugurura gushika n'inkuntu munsi nta n'umuti turigera twakiriraho rero twasaba yuko leta dufasha n'ukuri kugira ngo izo nzu zishobore kugira ngo zitari mm, haheze igihe kingana iki huguruwe ga hakizimana umwaka wose umwaka wose urumva eh, turasaba n'ukuri kugira ngo bumve amarira yacu ingene dushobora kuguma tugira cyane nko gufata umuntu kumukura mubwirwa ko habura iki ga hakizimana iyo mubajije mubwirwa ko habura iki moto y'ukongera kumupakiza umutwara ku bitaro no mu buheta ushobora kugenda ku bihumbi nka bingahe bibiri ariko n'umugwazi ariko mw'ijoro kwaka n'ibihumbi bitanu hakizimana narikunda kubaza nti hakizimana nariko ndakubaza iyo mubajije mu babijejwe bababwira ko habura iki kugira iryo vunjiro ryugururwa urumva batubwira ngo none ngo ntitube turarindira ngo ibintu ngo nibuke buke mm. kandi natwe dube turasinzikara cyane banyakubaho mm. urakoze akamuteye bakumvise Mm-hmm. nde yitwa duwarudo batazira amasengo duwarudo eh. duwarudo uherereye ndi ngaha muri komine kanyosa rirare muri zone kibenga muri zone kibe zone benga yego niyo mberereye mhm, duga ku ijambo yego ndetse naguma sikirize ibintu ingurane mhm. nabonye ku isoko muri zone kiyenzi kuwa gatandatu muri kiyenzi mhm. gatandatu nagiye amanagura agatoki mhm. niho twasa mbona ababuguza mugabo ntahora mbona mhm. abarambwira ngo ninzane itike mhm. hanyuma rero itike ndababwira ati none kora agatoki ngiye gufungura ze ntari umuranguzi iyi tike nta nka ngo niryo tegeko ndababwira ati ngiye kugafungura ngo basi ijana ijana ndamubwira ati none iryo jana ryo bariciye kuki mhm. gutura hasi rero ngo ngo mbona ndakubwira ngo ntiwemere mhm. ndabwira ati reka basinze gutura hajya iruhande y'indodo y'isoko karanga cyangwa gifata agomba gikubite hasi kiramunanira ntanatura fira hasi ndamubwira mhm. ati hasi muri iyo tike ndaguriye amafaranga hanyuma itike ni amafaranga amajana abiri acambwira ngo wagize akanyaro ngo utange itike zibiri hmm. ndamuhaga y'amafaranga y'itike zibiri arayanga ni ukuvuga eduardo mu ncamake wowe ufite amake kuri abo bakubuguza kandi uvuye kugura agatoki ko gufungura atacuba washoye eh, atacu mba nashoye eh, waraheze urabishikiriza mu ntwaro mbere rero ni uko nagiriye kurondera mu kanya ndamubwiye ati mugenzi genda buke buke si ibi bintu uri kurakora si ibyo hmm. arasubira n'ubundi ati mbo ko usubiye ndaburira itike zabaye itike zitanu ndamuriye inoti y'igihumbi hmm. hanyuma ndarondera komiseri hmm. komiseri w'isoko ndamubonye rero ndamubwira ati none ibi bintu biri ko biraba ngaha n'ibiki byagenze gute ndabimujyanira ingene byagenze mhm. amanyamuhungu aca amubwira ngo namubwiye ngo ngo akazaduka avamwo mhm. hanyuma aca ambwira ngo agiye mu nama ngo yo gushyikiriza ikoraniro ku isoko mm. ndamurindiye mbona arateje nca ndagenda eduard uca ku masonga aca ku masonga Eh, uyu munsi rero nari nazindutse kwa musitanteri musitanteri nawe nsanga afite akazi kenshi mhm. ariko icyo nsabye nagomba ko abo babuguza ni bashyashya mhm. ariko eduard ikibazo eh. nticyari gihagaze ku bushasha bw'abo babuguza ahubwo bikora kumbure aho hisunze amategeko twebwe ntitubazi no kubamenya nawe ndakubwiye ikibazo si uko mubamenya cyangwa mutabamenya banungitswe n'intwaro cyangwa bakabikora hisunze amategeko nta kibazo cyaba kirimo nta kibazo na kimwe kiba kihari eh, mwebwe kumbure musaba ko hobuguza abo bihakurikije amategeko kandi abantu banungitswe n'intwaro eh, hmm. bakabuguza ukeneye kubugura niba buguzi hmm. wese babonye ukeneye kubugura ahubwo n'uw'amategeko asaba gutanga iryo kori cyane cyane mm, murakoze mhm. eduard muri kanyosha ikiganiro ni aho iwanyu havuka amagi mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuvugana nande eh, ni twebwe abantu tudashimye kwivuga izina hmm. muri kino kiganiro aho iwanyu havuga amagi twababwiye amategeko akigenga yuko musabwa kuza muri dondora umurongo wa halo halo mwiriwe ikudiyo ngaruka kujyo tuguha amasegonda mirongo itatu nta kibazo abo bantu ntibabe bidondora kuko abo bataba bashaka kwidondora bamwe usanga barimo amahinyu nabo nyine ako kara gaciyemo urakoze kamvuge ku izo noti mhm. izo noti inoti na twege mhm. mbere ubu bazihinduriye n'izina ntizikiri inoti ubu ngo bazitiriye bari ndakubaze ku diyo nawe nk'uko nabajije n'abandi uko banki yatanze amezi atari make yo kuzihindura umuntu akarindira umunsi wa nyuma akarindira no kwikira mu gihe biba byavuye ku kimwe mhm. kuvuga bari bamenyere yuko batanga ikiringo ico ngira kumbure nico kwibagira yuko ibintu byose azo kwama ahongereje ikiringo bakundi ntabwo impanuro ni ukuyatwara ku mabanki ariko ukemera yuko kumbure eh, ibice banki itekereza guca ikura ko nuko eh, n'amategeko yatanzwe mhm. yagiye kudiyo nawe yaragarutse kuri iki kibazo kijanye n'amanoti yataye igihe hari haheze iminsi itari mike ibanki nkuru y'igihugu itera kamo ati hinduza izo noti hinduza izo noti ariko bamwe hageraho barindira umunsi wa nyuma abandi nabo ikiringo kirabarengana none murumva ko n'ubu bakibaza ingene bizogenda ubundi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande yacu ni nyabikere n'amahoro reka se amahoro ahubwo nagomba mbaze leta ku bapolisi bamwe bamwe ishyira ku masoko cyangwa ku mabarabara abanyagihugu dore ku ijambo ku cyabaye neza utomora jewe nkita ko umupolisi yateguza ngo ndamushiririze ntibateri kuriguza ngo kuko ngo ntariha ngo ntamusharirije gasanzwe ariko kazi kawe ko gushiriramo umuriro abantu muri telefone eh, nsanzwe nyine nakira abakiriya nyine biri bose n'abashari hmm. ariko kubyara urugurura nagombawe n'inzego za hejuru ariko wagize neza no kuvuga ko waciye witura eh, inzego ziragutunganiriza niko nacyo ndabikora nyine kandi nabo nyine babishimye hmm. banagombaga leta ikibaza ati none iyo bibakubita agashahara y'aho bashaka ibintu byose ngo bakorera kuri gusa hmm, we nawe wavuga ati arandiha naho yoba ari mu rwego kanaka halo hmm. siriya kinyabikere ntakiri ku murongo ati akora akazi ko gushariza cyangwa gushyira umuriro muri telefone z'abantu ati hari umuntu yanira ntegetse kubikora atampaye amafaranga ariko iciza ni uko hari inzego zamutunganyirije ubundi ku murongo we mwiriwe mwiriwe neza mm, tuvugana nande we tuvugana nande nuvugana na butoyi toma ni amahoro ga butoyi ni amahoro mwiriwe eh, eh, ni amahoro eh, mu gisuru mu gisuru nimba tutihenda mbese muranyumva neza yego turabumva ariko njye nimba bitaza neza ni ukuvuga twebwe ikidutera amakenga butoyi ni mu gisuru ni aya mafaranga baciye alo alo we ndakumva eh, yego aya mafaranga bahagaritse yuko atagikora ntituzi ko baba barayongera ikiringo se nuko bagiye icyo kiringo nta gihari ah. ubu nta Eh, nta kibazo none gahime ko baguma bayaduhereza abantu abanyagihugu nk'aho tuba turi ku dukora ibikorwa bitandukanye tuzabafata ni ukuvuga nawe mwabona uko murarenganywa no kuvuga eh, eh. muraraba neza ko ari inoti nyine zemewe ni ikintu agomba kuba ariko kandi ikindi kandi kidutera amakenga mhm. ni ukuvuga ngaha iwacu hari ibarabara ryapimwe kandi haraciye igihe kirekire nk'imyaka hafi itatu imwe irakwira n'ibimenyetso biza birimo biraribwa n'umuco none ko tutamenye iyo byahereye kandi iryo ribarabara rikomeye rihuza komine nyabisembe na komine kinyinya eh, ni ukuri nyine nkabyo none tuzotera imbere gute tutagira ibarabara habuze iki nyine kugira ngo murice habuze iki habuze iki butoye butoye hmm. cyagenda ikiganiro hibanye havuga amakirundi ku murongo halo mwiriwe neza ni twebwe gusino wo ku mutumba wa gitumba zone nyamakarabo gusino yego gusino muri komine ye muri komine mugina hmm, muri cibitoke yego mhm. turashaka kubaza mhm. twebwe turafise ikibazo c'abaganga twebwe tugiye kwivuza mhm. twebwe bashobora kuducura nko ku mugoroba twazindutse igihoro tugenda banahashika bakaducunaguza ushatse gushikiriza yuko mwakirwa mutebye yego eh. hanyuma rero ku buryo unagiye utazi no kubisobanura ku buryo no kukwirukana bakwirukana hmm. utazi eh, gusobanura iki utazi nko gusobanura iki urungitse nk'umwana babuze nk'uwo bajyana mhm. mu gihe cyo gusobanura bakamwiruka bagashaka nko kumwirukana badafite ambiranse ngo ntabwo bashaka kumuvura murabona mm. ho ikica kibazo muragishikirije mu manama mu wajeje intwaro twebwe iyo tukivuze nta nyinshi yacu tubona mhm. ikindi nacyo mhm. nashaka kubaza twebwe burya ku mutumba ku mutumba wa gitumba zone nyamakarabo mhm. twebwe ikintu cyitwa amazi twebwe twarabuze amazi cyane by'ukuri ubu twatangwa kurwara korera kubera kubura amazi eh, gusina tugarutse ku kibazo cya mbere mubonaho aho iki twashaka murebe uburyo mwoduserukira turebe uburyo twabona amazi kuko turahangayitse cyane ariko ndavuga kuri icyo kibazo cyo kwivuza ku ivuriro kuri iki kibazo cyo kwivuza twasaba mwebwe mwewe muduserukira n'ubundi murebe uburyo mu muza muraza kutugenzura kujya tukumva neza imbere yo kuvuga ko twe ni ukuvuga turabamenyesha amakuru ariko ngaho murafise abajeje intwaro bafise byinshi baba bakwiye kubakorera byinshi biyemeje eh, ngira mu basaba ahubwo bakabibakemurira canke bakabishitsa ku zindi nzego nimba ah, bibari barengeye yego natwe nico twasaba nyene yuko mu mwebwe abanyamakuru ko mwobibatumenye ariko imbere yo kubishitsa mu bamenyesha amakuru reka tubiheraho iwanyu hm? mm. mm. eh, ikindi nacyo nari mfise ni mm-hmm. ikibazo cy'ibarabara ibarabara hm? ibarabara twebwe dufise twebwe dukeneye gushora ibintu imodoka ntiziduga hano hitwa ikarusonga mm-hmm. mu karusonga ibarabara bararihagaritse cyane n'imoto zihageze ziguma zitera amasanganye mm-hmm. twifuza rero yuko niba mu babona byoshoboka ko zakaduhindura ibarabara n'amaburibura amatora akazajya baduhindura ibarabara kuko twebwe by'ukuri turabise ubukene bunini cyane murakoze ijoro ryiza yego murakoze namwe yari gusino hariya imugina muri cibitoke ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuvugana nande yiganje itangara mu ibomba inde ndabiganje itangara mu ibomba itangara mu ibomba eh, ikibazo twari dufise mhm. ikibazo cya shozitari twashoye udukawanu bataraduhemba kandi umenga bavuga ngo mu kwa gatanu tuzaba twatanguye kuronka amahera zabiganje mhm. hariya muri komine tangara ati ntiturahembwa kwikaba twashoye ariko aciye agenda kumbura azabwa rukatange umuco ubundi ku murongo ndako nibyo butoye itema ngarutse butoye itema nawe uca tuguha imisozi wenda mikeya alo we ndakumva ntitubaha umwanya muto kubera mugarutse bwa kabiri numva eh, ni icyumviro kitari bwayo ko byaciye bigenda nabi sinzi ko ari ikirere numva twari dutewe amakenga n'intuze n'ibarabapimye umugozi wari wabishikirije ibyo ibarabara wari wabishikirije ibarabara warishikirije nabishyikirije urumva icyiyumviro cyacu byagenda nabi sinzi ko ari ikirere sinari bwamenye sinumva ko twumvikana neza heraheza rero ayo makenga kabisa turayafise sinzi ibyo ari byo ntitumenye ntitumenye neza ibyakwiriye twagomba dusabe kabisa ababyeyi bari kuko duca mu binogo biteye ubwoba ibyo wari warushikirije butoyi ibyo wabishikirije heraheza ko umure duha umwanya n'abandi bisaba nimutanga umwanya nimuhereze umwanya abandi kimwe gusa nuko nabona ikirere kigenda nawe ndagira ngo kumbure ntitwumvikane mm, murakoze twari twabyumviye toma hariya mu gisoro ngaho ukuri arangwa n'urucimu ngaho ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu ngosere umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima ikiganiro aho iwanyu havuga amaki undi ku murongo alo mwiriwe tuvugana nande Ngirimana Joseph umunyabikere inde Ngirimana Joseph kumba bati umunyabikere muri nyabikere yego ni amahoro eh, amakuru nagomba gushyira hanze gushyikiriza mhm. ino ni sawa amakuru bimeze neza ariko mugabo inkuru zivugwa n'irujya rukino rw'intamba kweri byagenze neza no ko bashima mhm. yego mbwira akazi keza rero murakoze ijoro ryiza amahoro mu karere k'ibiyaga guharanira no kuyamamaza irangira ikinyagihumbi cya kabiri ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki y'uwundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe tuvugana nande Eric wicaye muri Eric muri komine yihe butezi tuga ku ijambo amakuru mutamenye ni umugabo umugore wiwe uti umugabo umugore wiwe k'umutumba wa sorero ibyo warabyiboneye neza cyane baramufubye uramuzi ni umubanyi yari amubyara abajejwe intwaro n'umutekano barahashize Alo? Yavuye ku murongo. Undi alo? Alo? Mwiriwe? Amahoro neza. Ego tuvugana nande? Thierry mu gikonge. Jeremy? Thierry mu gikonge. Thierry hehe? mu gitongi murambye aho ni muri komine yihe murambye komine bukeye duga ku ijambo izindi ariko nshaka kuvuga kuri icyo cy'amahera amahera mm-hmm. akiri menshi mwebwe mm-hmm. ndumva muguma mupfuka ngo ngo bari bongere ngo ngo ikiringo batanze mm-hmm. mwebwe nk'umumenyeshamakuru kubera ari amakuru kuba turiko turashyikiriza twisabira leta mhm. numva ntibyo ntivyoba vyiza vy'uko muca muvuga ngo baraduhaye ikiringo ngo ubuki n'iki n'iki ahubwo mwokwitabira mukumviriza nk'uko nari navuze kuwa gatanu hahise ariko nanje ikibazo ndakikugarutsako munyagihugu mm. wowe uhawe ikiringo c'amezi ashika abiri mm. gutanga inyishu y'uko wosaba wari uyizeye yuko kizokongerereza wumva uruhara rwawe aba ari uruhe muri ibyo urumva umunyagihugu ariko arasaba umubyeyi wiwe leta nakubajije manzu nyishuri hmm? nyishura uruhara uruhara rw'iwanjye hmm. ni ukuvuga umuntu dufise imvo zitandukanye abantu mm-hmm. rero urumva mwebwe namwe mugashaka ko dushyikiriza ibyiyumviro mm-hmm. mwebwe ntimuca mumba mu kibanza cy'abafata ingingo ahubwo murumviriza ibyumviro byacu bigashyikira bariya nta ngingo twafashe natwe turababaza nk'abanyagihugu wowe uhawe nk'amezi abiri cyangwa arenga ukarindira ko bongererezwa wumva bica bigenda gute kandi munyesha hari ikindi kintu urabona kadafi kadafi yagiye mu nama na bahurira na george bush alo kadafi yagiye mu nama imwe alo Ah, ni umwanya wo gushikiriza inkuru ngira urazi intumbero ya kino kiganiro ntabwo ari umwanya w'inkuru zitandukanye yego ariko hmm. yashatse ko umwanya muha abandi hmm. umunyagihugu kumbura ari kwashikiriza ibitandukanye n'intumbero ya kino kiganiro ikiganiro curi wese kirakirwa ariko si umwanya w'inkuru za hirya no hino alo mahoro rwose mwiriwe mahoro rwose nakomera babwire mhm. ku bintu by'abantu bameze nk'abarozi baguma bakora ibintu batazi yuko nabo batoca mu mhm. butaka banza udushikiriza akazina kawe widondora utubwire naho hmm. uyu munyagihugu ati hari abitwa abarozi ariko arakwiye kutwidondora akatubwira n'aho aherereye hama abidushikirize ibiba byabaye si umwanya wo gucagira ko ashikiriza ibyo ubundi ku murongo wa halo mwiriwe mwiriwe tuvugana nande mvugana na erike erike aherereye he ikiganda ikiganda dore ku jambo erike urumva mhm. aya mahera ntibashaka kuyakira mhm. none hari aho hari aho utanga mu ijoro mu ijoro eh, ukayakira abandi aribo bayiguhaye uvuga ati abandi bashobora kuyiguha ari mu ijoro yego mhm. hanyuma nawe uyajyanye bagahita bayampa hmm. none wumva ikosa ari twebwe eric bakwiye eh, eh, ni ukuvuga kubera wumva bimaze kuba bitanguye kuba henshi bayiguhaye nawe ngira aho uri harabona uwo murika ukabona ukaraba neza ko ari ibise bya bimenyetso babashikirije oh, biragoye burya biragoye hanyuma ari nko kuri butike ngira uraheze ukabibabwira ari ari nko mu kibano ukababwira ati yamarejo marampaye inoti yarenganye itagikoreshwa rero nawe urumva ndasubira kuyakira akagira ngo nayo naguhaye hmm. muti rero icyumviro canyu ni ikiyaga erike ntibongereze igihe gutinda aza duheremo twese aha ubona nk'ikiringo kibereye wewe ni nk'iki bene baga n'uwo zirakafumbira umwaka wose eh? ariko Eric ngira wumvise yuko hari n'abari n'ababireka gutyo ikiringo kigahera kubera bizeye ko cyokongerwa none ubona hogume byo kongereza ibintu muri byose ndabona yuko abanyagihugu tuzoguma duhomba hmm. kugira tuvemo biragoye usanga barakira itabizi mwakoze ijoro ryiza sawa hmm. kumbure ababyumva abafata ingingo bariko barumva ibyo vyiyumviro vy'abanyagihugu bari mu mihingo itandukanye undi ku murongo yego haro mwiriwe izina ryawe nitwa mbonihamwe posiyano muri mu ntara ya ruyigi komine kinyinya ku mutumba wa karindo inyagasha mhm. hariho abantu bari ngaho bari baramara abantu bashyira mu eh. twabasabye ko ushikiriza ibintu udashikuza avuze nko kumara abantu numva yuko bushikuje vuga inkuru uko iri eh nubu nyene nubo yafashwe bari mu minwe y'ubutegetsi yakoze yikekwaho ikihe cyaha yagiye mu rubanza ashyiramo isumu nkutse mu make mm. hapfuye abantu hafashwe abantu mirongo itanu n'icyenda mugabo barashyizwe mu bitaro bya kinyinya barakize basa n'abakize mugabo bareka mm. aratunganywa ni ukuvuga e, mbona ihankuye e. abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano n'izindi nzego ngaho bakoze iki urumva icyo bakoze ni hmm. biciye bicika n'imbonera nkuye mu ruyigi ati hari umuntu yikekwa ko yashize eh, isumu mu make aho abantu bari mu munsi mukuru ubundi ku murongo hano oh, mwiriwe tuvugana nande eh, mwakiro jackson eh, duga ku ijambo jackson Aló, mm-hmm. Jackson. Barundi, Barundi kazi, tereza amaso inyuma, twibuke iyo twavuye. Ikiganiro ni iwanyu havugwa make kumbure Jackson ntibikunze kwaguma ku murongo aca yakura kandi hari aho ibirere nka ariko turabonanye tubakira mu mwanya dusigaje wa kino kiganiro undi ku murongo amahoro batama mwiriwe neza ndi mu ntara ya ruyigi komine kinyinya ku mutumba wa karindo inyagasha akazina ninde nta karutimana iryo fose marede nta karutimana iryo fose marede eh, duga ku ijambo n'ubusaba ku bintu byabaye by'umuntu yatanze isumu mu rubanza ibyo warabyiboneye yego cyane kandi ari abijejwe barabipimye kandi akaruta imana yego ari mu butungane ari mu butungane n'abandi bameze nkawe bagabanye kuko hamwe twe tuba ku mutumba uhora wiyubashe none ga nta karuta imana uherereye ibyo byo byavuye kuki ibyo byavuye ngira ku mutima mubi abantu mirongo itanu kandi umunwanya hmm yari na karutimana mu rwego nawe yaragarutse kuri uwo muntu yabashize isumu mu binyobwa ubundi ku murongo halo halo mwiriwe mwiriwe tuvugana nande bihuriye jerome batazira kidumu jerome aherereye he aherereye muri komine cyenda juru ku mutumba wa busiyana hmm, ni amahoro ngaho amahoro kabisa hmm. amakuru we nagira ndabashyikirize mhm. uyu munsi twari ku isoko ry'inyamugari mhm. icyatubabaje rero mhm. hari umukenyezi yashoje harage twiwe umukenyezi yashoje cyakugura mwakura mhm. ariko rero abaguzi baca bamuhereza amafaranga yataye uwo mukenyezi yarize umukobwa wewe yaragiye gusoma Eh. bamugaruye bamugarura ayo mafaranga yarenze mba bamuhaye urunoti rwa cumi oh, ni ukuvuga inoti ya cumi yarengeje ibihe mm. yego rero mhm. twasaba leta mhm. yo kongera kw'iminsi kuko umukenyezi yatubabaye rwose nkawe we ikintu ngo ubona kibereye cyo kongerwa n'iki ushobora nko ko bagashyika nko mu kwezi kw'icyenda n'itariki zitanu gusa ni ukuvuga ukundi kwezi ariko ko n'ubundi hari hatanzwe ikiringo kikwiriye ntubona yuko n'ubundi icyo kiringo coceka n'ubundi bavuga bati hari haya kiri mu muyo wari umuntu atumva mm, ubundi ho ubundi dufate muri iki kiringo n'igihe kiba cyarabujije abantu kubikora neza byose hariho ukutamenya kw'abantu mhm. urabona nk'abo bantu b'abakenyezi babatamakazi mm. cyangwa abatama mhm. ibyo bintu bakunze kubyumva cyane ariko warabaye amahera ntari mu minwe y'abatama gusa n'abatamakazi yego cyane cyane ni mhm. murakoze rero murakoze yarijera muhariya icendajuru twakire ubundi umwe canke babiri imbere yuko turangiza kino kiganiro cyo kuri uyu munsi alo ikiganiro ni iwanyu havuga amakirundi ku murongo Halo? Halo? Mwiriwe. Mwiriwe cyane niko. Amahoro neza tuvugana nande? Oh, niko Inde, inde. Nyumba jambo. Jambo yumva. Ego umurongo wawe ntuwifashe neza nsengi yumva. uvuze ngo uri muri iyo komine eh, nyabi muri butezi duga ku ijambo oh, ubwo mhm. umukuru w'igihugu yabutse arawutuma alo yego eh, ndakumva cyane duga ku ijambo umukuru w'igihugu yabutse kandi bamera nk'abandi mera nk'abandi mhm. urapompa wagiye kumera neza amakenga ni uko abantu kubwiye ntabwo nawe dusaba umukuru uwo mugambi ntabwo baturabere abantu bakugwa amafaranga ntayo ari cyane ntitureko turamumva neza nse jean ati umugambi umera nk'abandi abo abafite umugambi baguma nk'abafite mm-hmm. senga yumva kumbure nasubire ahagarare neza icumbiro cyo kugira gishobore gusohoka twakire uwundi umwe alo mwiriwe alo ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make alo alo mwiriwe ndabize mwiriwe tuvugana nande ndi mu ntara ya kayanza eh, muri komine muhanga akazina ni yego nitwa etiyeni etiyeni duka ku ijambo ndabona nashaka kuvuga kuri abo bantu bavuga ibiharuro by'aya mahera mhm. ntibashaka ibiro kuko bafata indi migambi ko bene byo barabiheze aho bavugiwe nta nyinshi bararonka ku babijejwe mhm. ntibashake babibe ngo binyeranje uko bari bashobora kubaho ni ukuvuga etiyeni si no kuvuga yuko ayo mafaranga aba yataye agaciro yose ahubwo urayatwara muri banki hanyuma bakamenya ibice bikura bikurako nk'uko byategetswe neza reka ababishinzwe kuda barayegeranye n'ubumbona ibihumbi cumi n'ibihumbi umunani hmm. niyo babaha ngaha ku masoko abatembera guma batembera niba yaho nyene ivyo vyo kwikoroga babizemwo mhm. ababijejwe ntaco numva babivugako reka turindire naho tworindira nta kizovamwo ntubizi kubera nturi mu bafata ingingo je narahebuye <laughs> urakoze Etienne ego mugira ikibazo ijoro ryiza aho mu kayanza hanyuma no kuri etiyene turangirije ko k'ibiganiro iwanyu havuga make cuno munsi turashimiye abari mu ntara zitandukanye bakuye turashimiye abari ko barumviriza hari n'abari ko bakura imirongo itameze neza ku mburembo zosubire mwakure ku wundi wa mbere uza nk'aho twatanguriye isaha imwe n'inusu hari n'abandi babandanya kwakura bativuga amazina ko twarababwiye yuko ubu twakira abashoboye kwidondora gusa nayo mwumvise ko mwagarutse cyane ku kibazo kijyanye n'aya manoti no kurindira banki nkuru yaratanze itegeko nuko gushika ubu biba bimeze ikitarahinduka no kuvuga muguma mufashe icashikirijwe ubwa mbere turashimiye rero ko mwese ko murakura reka tongere duhane isango ku munsi wa mbere kandi w'indwiza nk'amango twatanguriye ko mugira ijoro ryiza ibindi biganiro biracabananya kuri kaduha isanganiro iwanyu havugwa make nta mwanya afise wo kumenya ibyo muri quartier ntavyo ingorane ziwa